Че стварно ми е драго што можеме да се собереме оваа вечер, да бидеме заедно. И да пееме, и да се подсетиме всушност која е суштината на нашето, нашите христијански е, животи и кој е всушност суштината на нас како црква. Тоа е, тоа е, а нема подобар ден, нема подобро нешто од, од Великден за да го направиме тоа. А, да не читам цела сторија, ќе се сетите на една сторија која што се наоѓа во Евангелието според Јован. Евангелието според Јован во третата глава, од први стих па понатаму, доаѓа еден човек до Исус и му вика, доаѓа еден човек. Мора да ви кажам кој е овој човек. Ова, ова е ова е човек кој што припаѓа на владеачките елити на, на, на јудиците во тоа време. И овој човек се вика Никодим, и затоа што веројатно му е малце страв да не изгуби гласачи, доаѓа ноќе кај Исус и сака со Исус да води разговор ноќе. И, и му поставува едно клучно прашање, ако можам да го парафразирам овој цел текст. Како луѓето можат да бидат со Бог? Значи, може би за нас на, на прва не е ова толку очигледно, ако би сам овој разговор веројатно и онаа временска дистанца, ама суштината на, на, на, на оно што Никодим го прашува е следново. Ние цело време размислуваме за ова прашање, размислуваме за тоа царство Божје, размислуваме за тоа за за за, за, за таа динамика која што треба да се случи и некако немаме заклучок. И гледаме како ти живееш и сакаме да не го кажеш тоа основно прашање. Како човекот може да дојде до Бога? Како човекот може да се приближи на Бог? Основно прашање. И знаете што, немојте, немојте никогаш да верувате дека, затоа што сте вие христијани и затоа што сте вие дел од црква, дека само вие си го поставувате тоа прашање. Ова прашање на поврзувањето на оно што е времено и оно што е безвремено, на оно што е земно и оно што е небесно, му поминува низ глава на секој човек, без разлика како тој ќе го формулира тоа прашање. На секој човек. Прашање на живот и смрт Прашање на тоа зошто живот, прашањето кое што се однесува на тоа каде по смртта. Тоа е, тоа е едно од тие клучни прашања кои што секој еден поединец си го поставува и, и цивилизации всушност правеле обиди со, со својата, не знам, религија, со својата уметност, со својот начин на живот да дадат одговор на ова прашање. И, и тоа е Никодим, кој што, на кој што не му е сеедно да дојде ден и да го праша Исус јавно, дојде ноќе и му го поставува тоа прашање му го поставува прашањето што всушност кој е всушност патот на човекот до Бога? Кој е патот на човекот до Бога? И оно што е најзначено за Исус и оно што ние го празнуваме и на Божик, и на Велиден, и се надевам секој дневно, е тоа што Бог нас, како што кажавме на, на Божик, не не остави во некоја сфера на спекулации, ние мислиме дека Бог е ваков или некој друг може би мисли дека Бог е малку поинаков, туку наместо Бог нас да не чека, ние да правиме обиди да се поврзаме со Него, Бог доаѓа помеѓу нас, во Исус Христос. И затоа викаме Христос се роди и на вистина се роди, така. И она што е важно, и он, он, он, оно што го објавивме кога, кога сите вака, ги поканивме да дојат и да ни се придружат на оваа наша великденска богослужба, е следново. Да обрнеме внимание на начинот на кој што Бог сушност комуницира со нас. Дека, иеко Бог во одредено време комуницираше може би на еден или на друг посреден начин, Бог во Исус Христос нас ни комуницира на непосреден начин. Дека кога, кога ние читаме за Исус, кога ги читаме овие сведоштва, значи ние не читаме сведоштва историски, некој си човек бил некаде, луѓето да се одушевиле од него и еве сега запишени се неколку работи. Она што всушност ние го имаме е нешто што е многу многу многу по позначено. А тоа е моментот во кој што Исус за себе зборува како за Бог. И имаме таков еден момент во Евангелието според Јован 14 глава, каде што Исус вика вака. Исус му рече, Јас сум патот, вистината и животот. Може би едно од најзначајните, најдлабоките Исусови изјави, дека тоа е пат, кога ние се прашуваме што е патот, што, што понатаму, тој самиот за себе, како личност, зборува дека е патот, кога се прашуваме добро овој живот на лаги што е вистина, тој ни вели дека тоа е вистината и понатаму ни вели дека тоа е животот. И вели никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Една една изјава која што која што е, како да кажам, носи и како ексклузивитет во однос на градењето на наше заедништво и однос со Бог само преку Исус. Ако ме бевте познавале, ќе го познававте и мојот отец, а од сега го познавате и сте го виделе. Видете го одговорот на Филип. Филип му рече, Господи, покажи ни го Отецот и доста ни е. Значи Филип, еден од тие ученици, има, има, има пречувство дека може би сега е моментот да го постави главното прашање. Исусе, ние се дружевме со тебе доста време, слушнавме многу добри работи и видовме како иселуваш, видовме многу чуда кои што, кои што очигледно Бог ги врши преку тебе. Е сега оно што нас ни треба е всушност да да ни го покажеш Отецот, да ни го покажеш Бог. Значи, па, затоа што ти си патот и вистината и животот, ти си единствениот веројатно кој што нас може да ни го покаже Отецот. Не знам што што мислел Филип во во, во, во овој момент, може би мислел дека Исус ќе ги, ги, ги направи некакво е, религиозно искуство. Ајде сега дојдете со мене, И еве го сега отецот ќе го видите. Му одговори Исус и рече, толку време сум со вас, и зар не си ме познал Филипе? Кој ме видел мене, го видел отецот? Па како тоа велиш? Покажи ни го отецот. Значи, ова се, ова се едни од најважните стихови во, во Библијата. Зашто секогаш кога јас и ти се прашуваме, кој е Бог, дали Бог ме сака, дали Бог е, е, е на моја страна, дали Бог е, е загрижен воопшто за мојата состојба, колку Бог мене ме сака, Исус нас ни дава почеток и, и суштина на нашето разбирање е, на Бог. А тоа е дека кога ние го гледаме Исус, ние го гледаме Бог. Дека Отецот не е различен од по, по суштина не е различен од од од, од синот. И тоа е многу важна работа. Дека тој не е различен од синот. И дека, дека, дека го гледаме Исус, а Јован за Исус вика дека беше полн со милост и со вистина, дека всушност тоа е дека тоа е отецот. Исус вика кога кога кога мене ме гледате, како како и, и, и, и давам милост и вистина на на на, на она жена а, самаријанка, како давам милост и вистина на на Никодим, како давам милост и вистина на на, на многу луѓе преку мојата служба. Тоа е Бог. Полн со милост и полн со вистина. И она што е многу важно, она што го напоменавме, е следново. А, уметност, уметници, а, луѓе кои што занимаваат со, со, со, со комуникологија, а, еден од нив има дадено, да не ме замарам со имиња, значи еден од нив има, има дадено ваква изјава, дека самиот медиум е пораката. Односно, дека, дека еден медиум и пораката се симбиотски, дека се нераскиливо врзани, дека не можеш да разбереш порака надвор од медиумот преку кој што таа порака се, се, се пренесува. И ние во Исус Христос имаме еден, еден, еден суштински момент на медиум кој што е главната порака. Значи, не само Бог кој што од некаде диктира вистина, кој што ни праќа имейли од, од, од небото и ни вика многу ве сакам, издржете, ќе биде све во Значи, не збориме ние за, за, за, за, за таква далечна комуникација. Туку секогаш кога јас и ти се прашуваме, кој е Бог и што Бог прави за нас и колку сме му ние значени, колку тој нас не сака. Исус вика, еве сум. И тој прв момент е можеби моментот кој што го славиме на Божик, во кој што викаме Бог е со нас во солидарно, значи Бог сочувствува со нас, Бог има има има а, има срце за нас. И кога ние се си го поставиме прашањето добро, кол, колкава е таа Божја љубов? Колку на колку колку Бог мене ме сака? Колку Бог тебе те сака? А да не се лажеме, како христијани ќе паднеме во некои тешки животни моменти, ќе се натрупаат, не знам, еден или друг вид на проблеми и, и си викаме, бе Боже, колку ти мене ме сакаш стварно? Е, јас се молам, значи, реално колку ти мене ме сакаш? Дали ме сакаш? Дали ти уште гајле за мене? Дали ако се молам, ти нешто, ти слушаш или си викаш, еве го овој пак нешто, знам нека што ќе се помоли, баталете го. тоа што знаете што е битен момент. Од нашата слика за Бог ќе зависат нашите молитви. Ако ние веруваме, ако, ако, ако, ние, го, ако ние имаме искуство, ако ние имаме е, знаење е, и го познаваме Бог, ако Бог полн полно милост и љубов, тогаш нашите молитви ќе идат во еден правец. Ако ние веруваме дека, дека во некаква друга слика, можеби Бог кој што, кој што многу, многу не не сака или, или, или се трна од нас, или се оддалечи од нас, нашите молитви ќе имаат сосема друга, друга насока. И секогаш кога ние се прашуваме, тоа е поентата на, на, на ова 14 глава, овој краток стих, што вика, да го видиме Бог кој е Бог, како тој се однесува. Исус вика, јас сум. Јас сум. Јас сум, јас сум, помеѓу вас сум. Колку и вас да тоа да ви звучи неверојатно, јас сум. Нема друго. Јас сум. Патот, јас сум вистината и јас сум животот. Јас сум. И кога ние се прашуваме колку, колку, колку не сака, овој Бог, всушност, прави нешто кое што е тешко да се да се разбере. Реално тешко да се разбере. Умира и плаќа цена за сите. Умира за нас. На крст. И оваа песна која што пеевме зборува за тоа на каков начин тој умира. Умира целосно дехуманизиран, умира како да кажам, шуткан од сите, од некои си војници, делат облека, го удират, па му викаат ај ти проречи. И тој во ниден момент не им враќа зло за зло. Колку не е како што сме ние. Ние на најмала неправда, значи знаеме да клоснеме, знаеме да гризнеме, знаеме да вратиме лош збор за лош збор. Тој до крајот останува верен на тоа кој што е тој. Бог, кој што е пон со љубов. Бог, пон со љубов и прави нешто кое што всушност е несватливо. И за кое што Павле ќе каже крстот, па крстот вика безумство, така? И лудост. Кој може да разбере момент историски во кој што Бог умира за човештвото? То не може да се разбере. Тешко се разбира. Јас тешко го разбирам. И, и сто, стотици пати сум се прашал, што ти требаше? О, што ти требаше? Да доаѓеш? што ти требаше? Да се мачиш за нас, што ти требаше да се мачиш за мене? Што ти требаше да, да, да поминуваш сите тие нешта кои што ги помина? Ама веројатно тогаш сваќам дека ги, ги, сваќам сите ние метафори на, на, на Божјата љубов како родителска љубов, која што не прашува како да сака, туку сака едноставно. Сака. Толку не прашува за дозвола за сакање. Туку доаѓа помеѓу нас и не сака. И не сака до крај. Та 13 глава, први стих во кој што Исус вика и бидејќи ги засака своите во светот, до крај ги засака. Затоа што те засака тебе, затоа што ме засака мене, до крај не засака. До момент до кој што оној кој што го создаде светот доаѓа не само во таа декуманизирана состојба на плукање, тепање, навреди. Значи, ние мора да имаме нум едно нешто. Дека станува збор за возрастен 33 годишен човек, кој што, на кој што сигурно не му било се едно да го плукат, не му било се едно да го навредуват, не му било се едно од него, буквално да прават е, кловн пред таа Ерусалимска публика. И тука не завршува целата сторија, туку тој умира како што им кажуваше на учениците. И учениците упорно и упорно му викаа какво е тоа, каков е тој момент за умирање, каков е тој момент за, за смрт. Тоа треба да се тргне од твојот ум, Исусе, ти, ти ке бидеш владетел, ти ќе, ти ке бидеш политички моќен. И тој умира и учениците забораваат. Забораваат на оно што им, им го вели Исус, забораваат и, и, и, и воопшто не се сетјаваат на тој клучен момент дека Исус им, им, им кажуваш до, доаѓам. Евангелие според Матеј. Уште на самиот почеток, кога се ради Исус, вика и, и, и, и, и тој ќе дојде за да ги понесе гревовите на луѓето. Старите пророштва зборуваа за, за такво нешто, дека ќе дојде личност на, на овој свет, која чие што потекло нема да биде овоземско. И дека клучно нешто што таа личност ќе го направи, е дека ќе ги земе нашите гревови. Ќе ги земе нашите моменти на промашување. Ќе ги земе моментите во кои што ние потврливме. Му го свртевме грбот на Бога. И Павле ова вака ќе го запише. Во пета глава. Зошто уште кога бевме слаби, Христос во одредено време умре за безбожниците. Навистина тешко Видите, видите искреността на Павле. Вика вак, на вистина тешко би можел некој да умре за праведник. Значи, ако некој праведник и умира, па тешко некој ќе се, ќе се, ќе се нафати да умре на место него. Значи, многу реална перцепција. Може, односно, вика, може би некој би се речел да умре. Но Бог ја покажа љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас, уште додека бевме грешни. Значи, Исус умира со таа длабока љубов за мене и за тебе. Уште додека ние него не го познаваме. Уште додека сме ние негови непријатели, уште додека ние како поединци, јас како поединец и ние како човешто сме негови непријатели. Уште додека бевме грешни. Затоа од сега вели, откако сме оправдани со крвта негова, многу повеќе ќе се спасиме преку него од гревот. Зошто? Ако се помиривме со Бога преку смртта на неговиот син, уште додека бевме негови непријатели, тогаш уште повеќе ќе се спасиме преку неговиот живот, откако сме се помириле. А освен тоа и се фалиме со Бога преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого го здобивме сето ова помирување. И имаме моменти во нашиот живот во кои што се оддалечуваме од Бог. Од кој да е причини? Некоја што е презафатеност со работа. Презафатеност, презафатеност и во таа презафатеност ќе земеме една една трошка оправдување и ќе, и ќе си кажеме стварно сме зафатени и, и, и не можеме да се молиме и не можеме да, да живееме со Бог и тоа ќе потре некој време и, и после недела, месец, 3, 4, 5, 6 ке нас се, се губи нешто што е многу важно. Нашиот идентитет, дека сме ние дел од Божјото семејство, дека сме ние дел од Божјата сторија. Некогаш во нашите животи се случуваат гревови, помали гревови или поголеми гревови, кои што неминовно, кои се трупаат еден по друг, нас не носат повторно оддалечени од Бог. И во двете ситуации, значи без разлика всушност како јас и ти можеме да дојдеме до една ваква ситуација на оддалеченост од Бог, на некаква како да кажам, на на отапување на неговото присуство, на неговиот на, на неговиот глас, на, на, на неговото заедничество со нас, овој, овие стихови се надевам дека денес на овој велиден ќе ни бидат од реално, не само охрабрување, туку ќе ни бидат реална насока, да ни кажат едно нешто, дека оној кој што дојде да живее за, за мене и за тебе, оној кој што, кој што се спротистави и на земските владетели, и на оние поднебесни сили, за јас и ти да спасение, никогаш нема да те остави и нема да те заборави. Тоа е пораката на, на Воскресението, дека во моменти кога ти си мислиш Исус е далеко или Исус е не знам некаде, во не, секаде е, ама веројатно само во мојот живот не е, ова што ни го кажува Павле, е многу важно. Зошто е ова многу важно? Затоа што доја директно од човек кој што кој што не само што направи гревови, туку директно учествуваше во убиства на раната црква. Значи тоа е, тоа е веројатно една совест која што е многу обременета затоа што први прво убивал луѓе или помагал во убивање на луѓе. Павле. Ама тој се тој самиот се подсетува дека неговиот однос со Бог не се заснова на тоа колку е тој добар, тој на таквото разбирање всушност ќе се ќе се наврати и ќе зборува за, за таквото разбирање на човечкиот обид да се да да да, да, да стане подобен на Бога како, како на негов пред, предходен живот во некаков си јудаизам. Така било вика порано во неговиот живот. Тој всушност во овие неколку стига кои што, кои што ги прочитав, се навраќа на суштината на, на, на, на наративата, дека никој не е далеку, никој не е предалеку од дофатот на Божјата рака и на Божјата љубов. И ова е Ова е пораката на Великден, дека во моменти кога ние мислиме Бог не заборави, во моменти кога ние мислиме дека дека се е завршено, во моменти кога сме ние у некакви наши соби и си викаме добро, што беше поентата. Кога ние зборуваме за за учениците во собата, да имаме на ум дека зборуваме за оние кои што беа спремани да бидат најударната игла во неговото царство избраните 12 и уште некои плюс е, ученици. И тие се разочаруваат и тие не знаат што да прават понатаму. Тие си викаат нема живот, нема пат и нема вистина. Има нешто друго. Спасувај се кој може, живеј си кој како што може, снајди се во овој свет и тере понатаму. Она на кое што Павле нас не навраќа е суштината на, на нашето христијанство. Дека во тие моменти, во тие моменти, ние треба да бидеме отворени за едно нешто. Да се сретнеме со, со воскреснатиот Исус. Да се вратиме кај воскреснатиот Исус. Кај оној кој што умре за нас, уште дека бевме негови непријатели. И Павле вика вака, Ако што тој умре за вас, ако што тој умре за тебе и за твоите гревови, кога ти му беше непријател, кога ти него не го познаваше, кога ти едноставно веројатно не ти беше ни на, ни, на, ни на некаква мапа или радар на твојот живот дека Бог постои, дека воопшто не се зама. Кога во тој момент Бог умира за тебе, што ќе биде? Што ќе биде? И колку колку поише ќе му биде драго да живееш сега со него, кога веќе го знаеш, кога веќе си негов, кога веќе си негова. Тоа е то, тоа е нешто што е за мене најпрекрасно на, на Великден. Тој нов живот. Новиот враќањето на патот и искусувањето на вистината. Нешто да не забораеме. Во ова исто Евангелие, таму во 8 глава 34 стих вика и ќе запознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. И наш мотум, не мора вас да ве ставам оваа каша, мотум се вика, да, тоа се, тоа се тие нешта кои што, кои што ки треба да ги знам за да ме ослободи. Суштината, суштината е всушност дека ние го запознаваме Исус и го доживуваме Исус преку Светиот Дух во нашите животи. И како што ние живееме со него, ние доживуваме ослободување. Воскресението е всушност покана да се живе со живиот Бог. Дека онекој што беше закопан, не остана под земја не остана во таа гробница, како што нас ни ја покажуваат и во филмовите, и во оние археолошки реконструкции, туку дека е жив. И тоа значи нешто што е за мене неверојатно и нешто што е за мене двигател на мојот живот. А ако Исус умре за моите гревови, јас сум ослободен од мојата вина преку вера. Ако Исус умре за моите гревови, јас имам можност, имам понуда за вечен живот. Ако Исус воскресна, тој денеска е жив. И ако денес Исус Христос жив, тоа што значи дека јас и ти можеме да живееме со Него. Покана да се живее со големиот жив Бог. Кој што умре за нас, додека бевме негови непријатели. И би завршал само се напал. Да не ги трошиме деновите. Туку што од сега да ја прифатиме оваа рака, оваа рака Божија. оваа понуда на оној Бог кој што умре за нас. Кој што себе не се поштеди, кој што кој што дојде за јас и за јас и ти да можеме да имаме тој вечен живот. Не само вечно постоење, туку туку квалитативен вечен живот кој што Бог сака да ни го даде. И и во тоа воскресение да биде работа уште пограндиозна. Нас не очекува воскресение. Телесно воскресение. Нашата надеж е дека мртвите телесно ќе воскреснат. Како што Исус воскресна со тело, така и ние ќе воскреснеме еден ден. Тоа е надешта на христијаните. Не некакви души кои што лебдат, не го видов од еден облак ми се насмеа, не значи приказни и суеверија, туку телесно воскресение. Јас за воскресението тоа тоа сеопшто воскресение имам една слика, дека тоа ќе биде најграндиозниот момент. Ако, го има, а, ако имаш некој филм кој што има масовна сцена, кој што тебе многу ти се допаѓа и, и е многу моќна за тебе, ова ќе биде милион пати посилно. Воскресение од мртвите. Живот со оној кој што е пат, вистина и живот. Амин.